ثائر في ربى الزمن زمن طارق بابد من من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن ثائر في ربى الزمن زمن طارق بابد Zar se čovjek koji kreće na put nepokornosti Allahu te bareke ve ta'ala ne boji da se neće vratiti s toga puta? Zar nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم Nema nikakvoga hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu te bareke ve ta'ala. بابد من من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن زمن طارق بابد Čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram. Jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskom životu. صافحوا راحة جئت بالحب مشفقا أن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن سائر في ربى الزمن زمن طارق باب نموي ići na mjesta gdje se krše Allahovi tebareke ve ta'ala propisi i gdje se ne poštuje njegova tebareke ve ta'ala vjera. Nemoj ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu tebareke ve ta'ala. Boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve. ضيع اللبن قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن ويح قومي بطيفهم حسرة ضيعوا اللبن قولهم عند دعوتي Otputuj da posjetiš svoju majku i oca.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 Bez ikakve sumnje doći će vrijeme kada će čovjek požaliti za vremenom koje mu je prošlo. Onaj koji je pred nastupanjem godišnjih odmora onaj koji je odlučio da se jedno vrijeme odmori negdje i da ode sa svojom porodicom onaj koji zna razlikovati dobro od zla i džennet od džehennema Dužnost mu je da se zamisli i da se upita koji put će da odabere i gdje će završiti taj put na koji je kročio svojim nogama. Svako dobro je u tome da se čovjek sačuva svega što je Allah Tebareke zabranio i da se udalji od svih nevaljalština i sumnji i stvari koje upropaštavaju čovjeka. Svako zlo je u odlasku na mjesta u kojima je smutnja i gdje se spušta Allahova srđba i prokledstvo. Posebno kada imamo u vidu činjenicu da se na ta putovanja najčešće odvodi cjelokupna porodica. Allah te wa ta'ala kaže Jevme je firru l min na dan kada će bježati čovjek od svoga brata wa ummihi wa i od svoje majke i od svoga oca. Wa sahibatihi wa banih i od svoje žene i od svojih sinova. kulli minhum jevme idhin sha'nu Svaki čovjek će imati toga dana ono čime će se zabaviti. Kažu islamski učenjaci dijete će se okačiti o vrat svoga oca. Zato što ga otac nije pomogao u pokornosti Allahu te bareke ve taala. Dužnost je svakom muslimanu koji se boji i strahuje odgovornosti i polaganja računa pred Allahom te bareke ve taala da izabere svojoj porodici kao i sebi ono što je najbolje i najvrijedniji u svojoj vjeri i u dunjalu. Koliko je bilo putnika koji su se bojali uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala na svojim putovanjima. Pa su bili od najboljih Allahovih dobrih robova. Vratili su se sa tih putovanja oproštenih grijeha i sa mnogobrojnim dobrim dijelima. Koliko je putnika koji su zapostavili dužnosti prema svome gospodaru Allahu te bareke na svome putu. Pa su postali od nesretnika. Izašli su objesni. Izašli su radujući se i u gafletu od svoga gospodara, a srce im je bilo raspaljeno žestinom strasti i prohtjeva. Misle da ih Allah te bareke ve ta'ala ne vidi i ne čuje i ne prati. Pa ih je uzvišeni gospodar tim što su izašli na takvo putovanje učinio nesretnima i time što su učinili od mnogobrojnih grijeha. Koliko i koliko je grijeha koji su učinili da se okliznu čovjekove noge na sudnjemu danu i da se spotakne i padne u džehennemsku vatru. Koliko i koliko li je samo strasti i užitaka koji su bili uzrokom da čovjek bude uskraćen vječnog užitka i blagostanja na ahiretu. Nema nikakvog hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu te bareke ve Putuj na umru. Odputuj da posjetiš svoju majku i oca Putuj da posjetiš svoju rodbinu. Uzmi svoju djecu i porodicu na mjesta gdje je Allahova te bareke ve ta'ala milost i blagoslov. Obraduj svoje roditelje i svoje bližnje posjetom. Allah te bareke ve ta'ala će učiniti da tvoj spomen ostane među ljudima i da ti se bereket u obskrbi tvojoj uveća i da ti se tvoj život produži. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Men ehabbe minkum en yunse fi eserihi ko voli od vas da mu ostane trag u pokoljenjima nakon njega wa yubsata lehu fi rizkihi i da mu se poveća njegov rizk, obskrba. وَيُزَادَ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهِ i da mu se poveća u njegovom životu, što je svakako određeno u kaderu i od njega i iz njega ne izlazi, neka takav održava rodbinske veze. Putuj da bi naučio nešto od Allahove te bareke ve taala vjere i sazna od nje. Allah te bareke ve taala će ti time olakšati put u džennet i povećati tvoje stepene kod njega uzvišenog. Kaže uzvišeni يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات uzdiže Allah one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje na visoke stepene. Čuvaj se da ne provediš svoj odmor i da ne ideš na putovanje ondje gdje se čine harami Allahu te bareke ve taala gdje se čine Allahove zabrane nemoj ići na mjesta gdje se krše Allahovi te bareke ve taala propisi i gdje se ne poštuje njegova te bareke ve taala vjera nemoj ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu tebareke ve ta'ala. Boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve. Kaže uzvišeni فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ i nemojte sjediti s njima dok ne budu o drugome nečemu govorili. In nekum ize misluhum, vi ste onda kao i oni. Posebno musliman treba da se pazi i čuva da ne ide na mjesta gdje se otvoreno čine harami i prekršaji. Da ide ondje gdje žive nevjernici koji se nadmeću kako će više nepokornosti Allahu te bareke taala učiniti. Ondje gdje posebno u ljetnom periodu se skidaju i razgoličavaju. Tako da čovjek ne može slobodno rahat ulicom proći. Ako skreneš pogled sa jednog harama, odvešće te na drugi. Nema sumnje da mnoštvo gledanja u haram i mnoštvo prisustva harama čini da čovjekovom srcu taj dotični haram postane jednostavan i lahak, da prestane da ga prezire i odbacuje, a to je, ne daj Bože, najgore za čovjeka da mu postane svejedno u njegovoj vjeri da li gledao te harame ili ne. Isto tako, kako čovjek može biti siguran od iskušenja u koje sam može upasti, od iskušenja u koje može dovesti svoju porodicu i svoju djecu. Allah te bareke ve ta'ala nesumnjivo će te pitati o tim čistim srcima koji su bili Allahu te bareke ve ta'ala u pokornosti, ali si ih ti odveo u zemlju nepokornosti Allahu te bareke ve ta'ala, u zemlju grijeha, u zemlju razvrata i nemorala i ostavio si ih da hodaju i lutaju pod isprikom i opravdanjem da želiš da ih razveseliš i da im dadneš ono što će ih zabaviti. Nema sumnje da onaj ko se bude puno radovao na ovome svijetu, puno će biti tužan i žalostan na ahiretu. Kako možeš tražiti radost i zadovoljstvo i sreću na račun svoje vjere ondje gdje je Allahova tebareke ve ta'ala srđba i nezadovoljstvo Allah tebareke ve ta'ala će te nesumnjivo pitati za to čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskome životu. Tako da čovjek izlazi sa i iz ovoga svijeta praznih ruku na ahiret. Uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala kaže alejkum ni'amahu zahiratan wa batine I vas je prekrio svojim blagodatima javnim i tajnim ma bikum min نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. koja god blagodati je pri vama to je samo od Allaha koliko je tih blagodati koje čovjek ima a ni sam ih svjestan nije zar se čovjek ne boji da u jednom času ta blagodat, ni'met, da se može pretvoriti u kaznu, nikmet od Allaha te bareke ta'ala. U slučaju da čovjek ne bude zahvalan Allahu te bareke wa ta'ala na njegovim blagodatima. Blagodati vjere, blagodati imetka, blagodati zdravlja, blagodati porodice i blagodati koje ne možemo ni pobrojati. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa iz rabbukum kada je odredio gospodar vaš le in shakartum le azidannakum ako zahvalni budete sigurno ću vam povećati la in kafartum azabi a ako budete nezahvalni zaista je moja kazna žestoka Zar se čovjek koji kreće na put nepokornosti Allahu te bareke ve ta'ala ne boji da se neće vratiti s toga puta? Za nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? Čovjek će Allahove te bareke ve ta'ala blagodati i neće da ih zna. Kella, innel insane le jatoga I zaista čovjek prelazi granice erraahu stagna kada se osjeti neovisnim od drugih. Kada zaima, onda onda prelazi Allahove tebareke ve ta'ala granice. Posebno upozorenje onima koji još pomišljaju na odlazak na more. Ondje gdje se odaziva prokletome šeitanu i hrli i mlado i staro i muško i žensko da bi se na tim plažama morskim izgubila i čast i obraz i stid a onaj ko izgubi stid i da lem testahi fasna ma kad se ne stidiš onda nakon toga radi šta god hoćeš to je odaziv prokletome šeitanu zar možemo i zamisliti i kako bi to mogli da shvate a kamoli da prihvate prve generacije ovoga ummeta da se kaže nekom od njih da može čovjek musliman, da može čovjek pametan i razuman uzeti novac, da ga potroši među nevjernicima, skidajući se i on i njegova porodica, gubeći stid i obraz i njegova djeca, gledajući u sve i svašta. Zar se takav ne boji smutnje u koju ga Allah te bareke ve ta'ala stavlja i iskušenja u kojem srce ljudsko skreće sa pravoga puta falamma zagu ezaga Allahu kulubahum pa kada su skrenuli Allah je učinio da njihova srca skrenu sa pravoga puta tamo gdje se namazi propuštaju gdje se namazi odgađaju tamo gdje se na svakom koraku haram čini i gleda i radi. Kako se može zamisliti da jedan musliman može i pomisliti da ide na takva mjesta? Zasigurno da se ne može i ne smije zamisliti. Jer to musliman ne može i to musliman jedan ne radi. Posebno kada znamo da se ide na te plaže upravo onima koji su dojuče pomagali da se muslimanski živalj i islam na našim krajevima i područjima iz korijena istrijebi. Time se pomažu i oni i njihova ekonomija. Da ne govorimo o haramima koji se čine. I zato smo dužni da upozorimo kako svoju rodbinu i bližnji, tako i ostale muslimane do kojih nije ovo upozorenje došlo. One kojima se mnogi ustručavaju obratiti i reći mu istinu, da se ne bi ljudima zamjerili na račun vjere. Vidimo takve, da se vraćaju svojim kućama, pocrnjenih lica, srca su pocrnjela od grijeha, i nepokornosti Allahu te bareke ve taala vidimo na njihovim licima smrknutost i tegobu jer su tražili zadovoljstvo u nepokornosti Allaha te bareke ve taala da ne govorimo o israfima koji se čine da ne govorimo o nezahvalnosti Allahu te bareke ve taala ima isto tako slučajeva gdje se odlazi u Kina ili se pušta omladina da idu u Kina i da idu kroz Korzo gdje se pod opravdanjem neka se malo provedu daje im prilika da čine harame i gledaju i slušaju ono što Allah tebareke ve taala mrzi kako može dozvoliti jedan roditelj da mu dijete gleda u tim kinima ili odlazi u ta kina gdje se vidi ono što je najgore i gdje odlaze oni koji su izgubili stid. Isto tako, u zadnje vrijeme je prošireno to da se djeca šalju na ekskurzije i putovanja sa školom, gdje daleko od očiju i nadzora svojih roditelja u tuđini bez kontrole, gdje su im olakšani i omogućeni mnogobrojni grijesi. I sve ono što su učili u toku godine, ako su učili kroz mekteve i džamije, da to praktično svojim nogama pogaze i bace za leđa. Bojte se Allah te bareke taala u pogledu onih koje vam je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala dao u povjerenje u emanet. Allah će nas sve zasigurno o tome pitati. Allah uzvišeni kaže Elem ja'lem bi enna Allahe jera Zar on ne zna, zar nije svjestan da Allah vidi? I kaže ono što je rekao narod karunom narod Karunov, tome silniku i objesniku la tefrah inna Allahe la yuhibbul ferihin i nemoj biti objesan i nemoj biti objestan razuzdan i nezahvalan Allah zasigurno ne voli nezahvalnike. وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ I traži onim što ti je Allah podario vječnu kuću. Wala tense nasibake mine dunja. I nemoj zaboraviti svoj udio na ovome svijetu. Wa ahsin i dobročinstvo čini. Kema ahsen Allahu ilajk. Kao što je Allah tebi dobročinstvo dao. Wala tebgil fesade fil ard. I ne čini nered na zemlji. Inna Allahe la yuhibbul mufsidin. A Allah ne voli one koji nered čine. Allah tebareke ve ta'ala nas upozorava da se ne povodimo za onim na čemu su kafiri i da svoj pogled ne bacamo na njihova uživanja ovo svjetska. I kaže وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ i nemoj pogled svoj bacati u uživanja ili na uživanja svakovrsna koja smo im dali kao ukrace ovoga svijeta da bismo ih na kušnu stavili. A obskrba gospodara tvorga je bolja i vječnija. Allah te bareke ve taala kaže svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem o toj na, najvećoj blagodati ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم mi smo ti podarili sedam sličnih ajeta to jeste sedam ajeta u Fatihi i veličanstveni Kur'an a nakon toga kaže ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به i nemoj svoj pogled pružati prema onome što smo im dali na ovome svijetu to im je nesumnjivo iskušenje i neka nimalo ne misle da ono što im Allah daje na ovome svijetu da je to dobro za njih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ Neka nimalo ne misle oni koji ne vjeruju da ono što im dajemo na ovome svijetu da je to dobro za njih. Innama numli lahum li jezdadu isma. Mi im to samo dajemo da bi ogrezli što više u svome griju. جئت بالحب مشفقا أن تضلوا خطى السنن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن جئت بالحب مشفقا أن تضلوا خط السنن في دجى الليل bilježi imam Tabarani sa senedom sa lanca prenosilaca koji je sahih od Muaza radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i Neće se pomaći mnoge Allahovog groba na sudnjem danu dok ne bude pitan o četiri stvari. Od toga je spomenuo an umurihi fima efna i o svom životu u šta ga je potrošio. Dakle, čovjek će biti pitan o svom životu i vremenu koji, koje je proveo, u šta ga je potrošio i da li je iskoristio ovu Allahu tebareke ve taala veliku blagodat. Mnogi misle i zamišljaju da postignu na ovome svijetu određeni uspjeh. Neki misle da postanu ljekari, inženjeri, da imaju nešto u ovome svijetu što ljudi žele i priželjkuju. I na putu ostvarenja toga oni mnoge noći ne prospavaju i mnogo truda i napora ulože da bi to postigli. Doćim bez ikakve sumnje ono zašto treba čovjek zaista da se potrudi i svoje vrijeme u to da utroši jeste da postigne za ahiret prave stepenove i prave vrijednosti. Iako ono što je od ovoga svijeta, da ga čovjek postigne, da bi sebe i drugi pomogao u cilju i svrsi zbog koje je stvoren, a to je radi ibadeta Allahu te baraka ve ta'ala, bez sumnje da je to korisno, ali ako ljudi toliki trud ulažu da bi postigli na ovom svijetu uspjeh, koliki tek trud treba da se ulaži da bi čovjek, da bi čovjek postigao uspjeh na ahiretu. Mnogo je toga u čemu čovjek može korisno iskoristiti svoje vrijeme. Na prvom mjestu da se pozabavi učenjem i saznavanjem o i iz Allahove tebareke ve taala knjige Kur'an Kerime. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu kojeg bilježi Imam al bukhari "Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa najbolji među vama je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu poučava. Koliko vremena u raspustu i u godišnjim odmorima ljudima prođe, a da vrlo malo ili neki ništa iz Allahove knjige Kur'an i Kerima ne nauči jer to sebi nisu zadali za obavezu i za cilj. Zar nije upravo taj raspust i godišnji odmor prilika da poboljšaš svoje učenje Kur'an i Kerima? Da naučiš svaki dan barem pet ajeta iz Kur'an i Kerima. Na pamet. I da ih učiš na nafilama i na namazima kada se u sebi uči. A to ponavljaš i da saznaš njihova značenja. Zaista, onaj ko se potrudi da to sa te te ve ta'ala pomoći i postigne uzvišeni Allah te ve ta'ala će mu nadat se i pomoći u tome. Zatim, da čovjek se potrudi u slobodnom vremenu, a samim tim i svoju porodicu i čeljad da na to navede, da nauče nešto iz sunneta, iz prakse, iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A zaista se u tome nakon Kur'ana Kerima ima mnogo i puno naučiti. Nažalost, ono što se dešava jeste da čovjek kada uđe u godišnji odmor i omladina kada počne koristiti svoj raspust, ne samo da mnogi ne nauče novo, nego mnogi i zaborave ono što su učili i naučili tokom godine. Drugim riječima, ono što je naučeno tokom godine, sad se od toga treba, ne daj Bože, odmoriti. I time se podvaja vjera od ostatka života. Znači, ono je bilo obaveza i dužnost, sada ćemo se malo od toga da odmorimo. Allah te bareke ta'ala kaže svoje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji nam je najbolji uzor se iza faragte fensab. A kada završiš sa dunjalučkim poslovima, onda se potrudi u ibadetu. ila rabbike I nastoj da zadobiješ zadovoljstvo gospodara svoga. Često se dešava da u tim godišnjim odmorima i na tim raspustima da se jednostavno pocijeni ono znanje koje se naučilo tokom godina. Pa Allah ga onda uzme onome koji ga je imao i onome kome je bilo dato, pa ga zaboravi nakon toga kao da ga nije ni posjedovao, kao da ga nije ni znao. Zbog toga što ga nije cijenio. Od načina kako se može iskoristiti u svakome dobru godišnji odmor i raspust jeste i da se umra obavi. To jeste da se ode u zijaret Allahovoj kući Bejtullahu Kaabi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim El umratu ila el umrati kefaratu lima bejnehuma idh ijtunibat betil kebair od jedne do, do druge umre brišu se grijesi koji su počinjeni između njih ako se čovjek bude čuvao velikih grija. Koliko samo nagrade čovjek ima da klanja namaz kod Bejtullah u El Mesjidul Haramu. Jedan namaz je kao stotinu hiljada namaza na drugome mjestu. To je kod Kjave A u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam u Medini je kao hiljadu namaza namaz obavljen u džami Allahovog poslanika ali sad sam je kao hiljadu namaza na drugome mjestu a koliko i koliko je samo u tome hajra da ne govorimo još o drugim koristima koje čovjek može vidjeti i naći na tom hajrli putovanju. Pa onaj koji u mogućnosti neka iskoristi tu zlatnu priliku koja mu je pružena. Da poveća svoj iman i da se ojača i učvrsti u takvalu. Zatim, obilazak svoje rodbini koju su mnogi zaboravili i zapustili. A to je obaveza za koju će pitati Allah te bareke ve taala svoga roba na sudnjem danu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kao što bilježi i Buharija i Muslim u svojim sahihima Ar-rahimu mu'allaqatun fil arš Rodbinske veze su okačene o Allahov arš. kulu i govori men wasalani wasaltuhu ko mene spoji ko mene održava men wasalani wasalahu Allah ko mene održava Allah njega uzdržao. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهِ Ako mene prekida, Allah njega prekinuo. Čovjek toku svoga života, kada radi ili uči i studira, često bude zaposlen i zabavljen. Tako da nije u stanju i mogućnosti ovoj dužnosti i obavezi udovoljiti na najbolji način. Ali ovi odmori godišnji i raspusti su najbolja prilika da čovjek napravi sebi plan i program posjete svoje rodbine. Posebno ako se tome je velikom dobru doda dužnost i obaveza da im prenesemo ono što je nama Allah tebareke ve omogućio i dao od blagodati da znamo od blagodati ove njegove vjere pa da im dostavimo korisnu knjigu i kasetu da im kažemo hajirli nasihat do kojeg oni nisu mogli da dođu Nesumnjivo da je u održavanju rodbinskih veza veliko dobro. Samim tim što se podmladak tome uči i podučava. Zatim, što time Allah te bareke ve taala čovjeku daje da mu spomen ostaje u kasnijim generacijama i da mu se rizik njegov poveća i da mu njegov život se produži. tako da oni koji su svjesni ove dužnosti i obaveze naprave sebi program zijareta koji mogu biti u jednom kraćem periodu, ali da se obavezi i dužnosti udovolji. Zatim, od načina kako se može iskoristiti vrijeme u godišnjem odmoru i raspustima, jeste da se pridruži ljetnim kampovima, korisnim ekskurzijama, koje vode i predvode učeni i na kojima se ima i može šta naučiti. Tako da se iz takvih druženja i seminara svi vraćaju čvrši i bolji. Od načina kako se može vrijeme najbolje iskoristiti u periodu godišnjih odmora i raspusta jeste da se posjete oni za koje imamo lijepo mišljenje o njihovoj pobožnost i učenosti. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže kako bilježi imame tirnizi sa Hasan lancem prenosilaca od Ebu Muse el Ešarija radijallahu anhu da je rekao ko obiđe bolesnika ili posjeti brata svoga u ime Allah pozove ga glasnik govoreći u svakom dobru ti bio i u dobru bio tvoj hod i pripremio sebi mjesto u džennetu. Posebno kada u svojoj blizini imamo učenih i pobožnih od kojih možemo dosta toga korisnog čuti i naučiti. Isto tako ovaj period je prilika čovjeku da nadoknadi ono što nije mogao u proteklom periodu godini. To jeste da se potrudi da mu nijedan sunnet ne promakne. Radilo se o pritvrđenim sunnetima vezanim za pet dnevnih i noćnih namaza ili o drugim namazima i na filama. Zatim, da nastoji da mu ne promakne, da mu ne prođe namaz u džematu i mnogo toga i badeta i dobra koji može da učini. Isto tako to je dobra prilika čovjeku da nadoknadi propušteno proteklom vremenu kada nije imao toliko vremena za dužnosti i obaveze prema svojoj porodici i svojoj čeljadi. Nakon što je bio zauzet svakodnevnim poslovima i obavezama da sjedne sa njim, da se međusobno posavjetuju da im kaže koju riječ dobra zatim ako čovjek nije mogao u proteklom periodu naći vremena za čitanje mnogobrojnih korisnih knjiga pa ih je poredao po rafovima žaleći što ih nije mogao čitati i želeći da sazna ono što je u njima, to je prilika da se posavjetuje i sa učenima šta mu je najkorisnije i najprioritetnije u narednom periodu godišnjeg odmora da pročita od te korisne literature. A u vremenu kada nije u mogućnosti i stanju da čita, da iskoristi korisne kasete sa raznovrsnim dinskim sadržajima, sa temama koje su od svakog dobra, koje je danas koje su danas olakšane ljudima. Radilo se o audio kasetama ili se radilo o raznim drugim vidovima ili se radilo o drugim načinima i metodima koje čovjek treba da nastoji da iskoristi. Isto tako, ovaj period je prilika čovjeku da se pobrini o onima koji su oko njega, a muhtać su i potrebni su. Čuo si i znaš za jetima, kojeg niko ne obilazi, od koga su mnogi ruke digli. Da odeš pa da ga uzmeš za ruku i da ga pomiriš i da ga izvedeš i da mu hediju kupiš. Jer ko što je drago tvom djetetu da dobije poklon, ko će se pobrinuti o tom je jetimu? Koji očekuje da mu se otac pojavi, a nije ga vidio tolike godine, niti mu se zna za trag. Pa budi ti taj, kome je Allah tebareke ve ta'ala usadio milost u srce i koji će na taj način dobiti Allahov blagoslov. Jer onaj ko se brine o jetimu je uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u džennetu kao što su dva prsta jedan uz drugog. Pa budi od onih koji će iskoristiti tu zlatnu priliku. Zatim, da posjetiš prijatelj prema kojima ti imaš obavezu. One s kojima si se nekada u djetinstvu družio i išao u školu a godine su između vas stale, tako da se prisjećate onih proteklih dana. To ti je prilika da progovorite o prošlosti, a i budućnosti. To jeste da ga pozovete u Allahu te bareke ve taala Jer da nekoga Allah te bareke ve taala tvojim uzrokom uputi pravim putem, bolje ti je nego veliko bogatstvo na ovome svijetu. Isto tako, u ovom ljetnom periodu može se vrijeme iskoristiti da bi čovjek naučio nešto i od ovoga svijeta, što će mu biti korisno. Da dijete nauči umjesto da sjedi pred internetom i traži šrb, da nauči neki koristan zanat. Danas barem to nije problem. Da se kupi nešto malo alata, pa da on bude od koristi i sebi i drugima. Da zna popraviti nešto. Da zna nešto i od ovih poslova. I to je korisno da se sazna. Isto tako, u proteklom periodu, u predmetima ako je neko od omladine bio slab u učenju, to je prilika da može to nadoknaditi i naučiti. Jer sve što je dozvoljeno ovom vjerom i ima za cilj da se njime postigne Allahovo te bareke ve ta'ala zadovoljstvo to je od hajra. Pa da čovjek se pouči tome. Nemojmo reći od ovih nauka koje su korisne ljudima da nema koristi. Zato što je nekome teško i lijeno da prisjede i da nauči. Kada govorimo o matematici recimo, mnoge imamo da im je teško i mrsko učiti to. I govore, nema koristi od ovoga. Doći nama su potrebni ljudi, stručnjaci i specijalisti koji će znati kako je Allah tebareke ve taala propisao da podijeli nasljedno pravo i mnogo toga drugoga. Da ne govorimo o drugim pojedinačnim predmetima koji mogu biti od velike koristi ljudima. Ako učiš i studiraš jezike, možeš drugoga pozvati preko stranoga jezika koji učiš, možeš drugoga pozvati u islam. Možeš drugog jezika prevesti na svoj ili sa svog na drugi jezik korisnu knjižicu koja može biti drugome uzrokom u njegovome i daje to s Allahom te bareke wa ta'ala pomoć. Isto tako, omladina može u narednom periodu, ljetnom, da uzme nešto od predmeta koji ga čekaju u narednoj godini. Pa da se pripremi za to. Jer Allah te bareke ve ta'ala voli kad neko radi kakav posao, da ga uradi kako treba. Voli kada neko radi kakav posao, da ga uradi kako treba. Tako je i sa ovom naukom. I jak mu'min, jak prvo u imanu, a onda u svemu ostalom. Hajrun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min daif Je bolji i Allahu dragži od slabog mu'mina, slabog vjernika. A u svakom je hajr. Ali je ovaj koji je jači, bolji korisni i s druge strane draži Allahu te barake I zato musliman ako može postići veće ne zadovoljava se sa manjim i nižim. Kao što Allah te barake ta'ala kaže allazi huwa adna huwa khair. Zar ćete zamijeniti ono što je manje za ono što je veće i bolje? Onaj koji popravlja kola, ako ne uradi svoj posao kako treba, i ti putuješ kroz zemlje nemuslimana. Pa ti se pokvare kol. Ili bude uzrokom sudara. Može biti uzrokom da on uđe u džehennem. Zato što je olako shvatio svoj posao. I ništa u ovoj vjeri nema slučajno i nevažno. Sve što radiš, sve je važno. U klozet kad ulaziš, prije nego što uđeš ti učiš dovu. Do te mjeri. Da te Allah sačuva min al wal Džina. I da te sačuva nečistoće. A kamoli u ostalim i drugim ljudskim poslovima. Kada bi se ovo shvatilo kako treba i na pravo mjestu, drugačije bismo mi bili i drugačije bismo živjeli. Doći kada se shvati drugačije, kada vjera ostane po strani, za višak našeg vremena ako nam ostane, kada se Dunjaluku dadne prednost nad Ahiretom, u tome slučaju nemoj se čuditi šta nam se bude dešavalo. Putovanja ima pet vrsta. Prvo, putovanje koje je obavezno i dužnost. A to je da obaviš hađ, da tražiš znanje, da izađeš iz zemlje nemuslimana u zemlju muslimana i iđu da učiniš. To je dužno i nužno putovanje. Drugo, putovanje koje je mustahad, lijepo i pohvalno, a to je da posjetiš svoju rodbinu, učeni, kako dalje. Treće, putovanje koje je mubah, dozvoljeno. A to je da izađeš da bi radio i zaradio da ne bi bio muhtač da tražiš od ljudi. Četvrto, putovanje koje je pokuđeno i mekruh, a to je da izađeš iz zemlje u kojoj je zavladala epidemija. Zato što time možeš prenijeti to na druge. I peto, putovanje koje je u osnovi haram i zabranjeno, a to je putovanje nepokornog svojim roditeljima, roditelji mu ne daju i zabranjuju, on to hoće i radi. Ili putovanje načelno kome je za cilj i svrha, kome je svrha fesad i nered i činjenje harama. Bila je pitana neka ulema koje je najbolje putovanje? Pa su odgovorili najbolje putovanje je ono kojim ćeš se pomoći u svojoj vjeri. Čovjek je dužan i obavezan. Kada je u pitanju godišnji odmor i raspust i putovanja, da preduzme određene korake i uzroke kako bi se sačuvao da ne upadne u haram i u šubhe, u sumnje i u fitne u smutnje. Na prvom mjestu to je takvaluk, bogobojaznost. Potrebno je da čovjek čini dovu Allahu te bareke ve taala da ga u njegovom putu koji je u osnovi mubah i dozvoljen da ga uzvišeni Allah te bareke ve taala obskrbi dobročinstvom i bogobojaznošću. I to se uči u dovi putnoj dobi. Allahumme inni es'eluke fi seferi hada el birra wa takva. Allahu moj, ja te molim na ovom svom putovanju dobročinstvo da mi podariš i bogobojaznost. Wa min al-amali ma tarda. I od dijela ono čime si ti zadovoljan. Allahumme hevin alejna seferi, Allahumme hevin alejje seferi hada. Allahu moj, ti mi olakšaj ovo moje putovanje. Watuj anni bu'de i približi mi njegovu udaljenost. Skrati mi daljinu. اللهم انت صاحب في السفر الله موي في ما براتيش نا والخليفة في الأهل أي نادزيرش إي مويو بوروديتسو اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب fil mali wal ahl. Allahu moj, molim te da me sačuvaš od iskušenja puta, od lošeg završetka u porodici, u imetku i čeljati. Dakle, čovjek svojom dobom da moli Allaha tabaraka wa ta'ala za bogobojaznost i takvalu. Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem ispraća Muaza radijallahu anhu kada izlazi u Jemen da ljude poziva i na pravi put i da im ukazuje na istinu. Pa mu oporučuje govoreći Ittaqillaha haythu ma kun. Boj se Allaha gdje god bio. Pogledajte vasijeta putnik. Boj se Allaha gdje god bio. Wa atbi'i sayyiata I loše djelo zamijeni dobri. To jeste nakon loše učini dobro. Izbrisat će ga bi khuluqin hasan I sa ljudima se druži lijepim ophođenjem Kako je najljepše. Zatim, da čovjek čuva svoje organe od harama. Od uzroka koji vode kvarenju srca jeste da čovjek pusti svoj sluh i sluša njime haram. Da pusti svoj pogled i gleda njime haram. Da sluša ono što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio ili da sluša ono u čemu nema koristi. Besposlen govor. Jer nije uslov da se srce pokvari da čovjek učini haram. Već je dovoljno da se u tome srcu nagomila ono što je beskorisno. Tako da čovjek treba da nastoji da njegovo srce, njegovim vidom i sluhom ne uđe ništa drugo osim spominjanja Allaha te taala i samo ono što je korisno i pohvaljeno. Zatim, da čovjek ne bude zaveden, ne bude zadivljen lažnim vanjštinama ovo svjetskim, dunjalučkim ljepotama. Nemoj da te zavara med i to što je on sladak, ako u njemu ima otrova. Nemoj da te zavara lijepa bašta ako će nakon nje doći užareni džehennem vatra. Islam je pozvao i podstakao na putovanje. Da čovjek putuje po zemlji, ali ne da bi se zabavljao i provodio, i svoje dragocijeno vrijeme trošio i tračio, već, kao što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين i reci putujte po zemlji i pogledajte kakav je bio završetak zločinaca griješnika dakle da čovjek uzme pouku u tom je putovanju. Da se okoristi njime i da na kraju opet ima za cilj pokornost uzvišenom Allahu te bareke wa ta'ala. Mnogima je ovaj svijet uljepšan svojom vanjštinom, ukrasima, zabavama i provodima. Ali mi opet takve vidimo da su u duši nesretni, da im je srce stisnuto, da nemaju rahatluka, niti se njihova sreća vidi na njima. Već nakon prolaznih užitaka i zabave dolazi nesreća, zabrinutost, tuga, i musibeti. Allah tabaraka wa ta'ala je dao da oni koji budu robovima svojih strasti, da osjećaju dosadu, teškoću, teret. Vidimo ih da jednom prilikom idu na morske obale, drugom prilikom na mjesta igre i zabave. Ima i onih koji su svojom rukom okončali svoj život sebi. Zasitili se ovoga svijeta. Pitaju neki da li čovjek može biti u sred mnoštva ljudi osamljen. Pa kažu može. Onaj koji je uzeo za cilj svoje strasti, svoje protjeve Allah te bareke ve ta'ala mu dadne nesigurnost. Dadne mu bezizlazne situacije, dosadu, teškoću. Tako da iako oni prividno uživaju, oni su u velikome azabu. Zatim, da čovjek svoju vjeru i sebe ne izlaže smutnjama i iskušenjima. Jer ne zna kakav će izaći iz toga. Čovjek izađe iz svoje kuće sa svojom porodicom i čeljadim. Na mjesta gdje se čine grijesi i nepokornost Allahu te bareke pa izgubi svoju vjeru koja mu je najvažnija i najdragocijenija u životu na ovome svijetu i na budućem. Blagoli se onome koji umre na dan kada umre, a sačuvao je ono što mu je najvrijednije na ovome svijetu. To jeste svoju vjeru. Tako da se susretne sa uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala a vjera mu je čista ostala. Namaz je obavljao kako treba, a i ostale obaveze ove vjere. Stao je pred Allah te bareke taala, a ni jedan musliman od njega neće tražiti bilo koji dug ili neki hak ili nepravdu koju mi je učinio. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem htio je da klanja dženazu ili da obavi dženazu jednome čovjeku. Pa je pitao hel alaihi dejni ima li on duga prema nekome? Kalu dinarani odgovoriše dva dinara to jeste dva zlatnika Fekale sallu ala sahibiku. Pa reče, klanjajte vi svome drugu. Fekale ređul, pa reče jedan čovjek, dejnuhu aleje. Njegov dug je na meni. To jeste, ja ću ga vratiti. Fasalla alaihi nebiju sallallahu alaihi wasallam. Pa mu je obavio dženazu Allahu poslanik sallallahu ثم إنه لقي الرجل بعد فترة zatim je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo toga čovjeka nakon izvjesnog vremena fa kale hel qadajte dejnehu pa mu reče jesi li vratio njegov dug fa kale la ba'du pa odgovori nisam još thumma laqiyahu marratan ukhra Zatim ga je drugi put sreo. Fa kale hel qadajta an. Pa mu reče, jesi li vratio za njega? Kale naam. A ovaj odgovor jesam. Fa kale sallallahu alaihi ve sellem, pa reče Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, el ane beridet džildetuhu. Sada se ohladila njegova koža. Zatim da čovjek bude svjestan da su na najvećem gubitku oni koji uzmu sebi za cilj sebe i svoje strasti. Pa gleda da im udovolji. Jede, pije, uživa, provodi se i zabavlja, zanosi se lažnim nadama, dok nestane pred Allaha te bareke ve taala praznih ruku od bilo kojeg dobra. Koliko ima ljudi koji su se provodili u grijesima pa im je došlo vrijeme da su poželjeli da su bili kažnjeni na dunjaluku za te svoje grijehe. Oni koji su isprobali grijehe a mislili su da u njima ima nešto lijepo i novo i fino. Nisu bili svjesni činjenice da Allah nije bereket i dobro učinio u šeru i u haramu. Vidimo ih da nisu svoju žeđu utolili. Da nisu svoju glad zasitili i čovjek se ne može zadovoljiti osim samo halalom. Osim samo onim što mu je Allah te bareke ve taala dozvolio i propisao. A da ne govorimo o lošim posljedicama grijeha, jer je o tome već bilo govora. Koliko ima onih koji su izašli iz harama, a do dan danas se boje i pribojavaju da neko ne sazna za taj njihov grijeh. Treba znati da islam ne spriječava zdravu, čistu i ispravnu fitru, prirodu u kojoj je čovjeka stvorio. I da je Allah Tebareke ve ta'ala taj koji je stvorio čovjeka propisao propise kako će živjeti. I samim tim svako je dobro u slijedjenju ove vjere i svako zlo u ostavljanju ove vjere. I nema ni jedne ljudske potrebe, a da Allah te bareke ve taala zato nije dao odgovor i rješenje. Realni, ispravni, ljudske potrebe, ne bijesa, objesti i prohtjeva. Nema ni jedne ispravne ljudske potrebe koja izvire iz iz čega? Iz zdrave ljudske prirode. A da Allah te bareke taala najbolje rješenje za to nije dao. Dočim kada ljudi ne postupaju po Allahovoj te bareke ve taala vjeri, onda traže sebi izlaz i rješenja u nečemu u čemu nema izlaza i rješenja. Zatim, srce jednog mu'mina pita se gdje je put spasa od smutnji koje su se povećale u ovom našem vremenu u kome je više zla, a manje dobra. Najbolji put da se čovjek spasi smutnji i iskušenja jeste da se udalji od njih. Jer onaj ko bude siguran od smutnje, upašće u smutnju. I ko ne bude svjestan opasnosti. Zatim, da se čovjek čuva i pazi lošeg društva. Koliko je lošeg društva ili koliko je loše društvo odvelo onih dobrih na stramputicu. I zato traži najbolje Ako želiš spas i uspjeh. Da ne bi bio od onih za koje Allah te bareke wa ta'ala kaže da su govorili i da će govoriti na sudnjem danu وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ A nisu nas odveli na stramputicu niko drugi do oni zločinci, najgori. Jedni će druge optuživati. El mer'u ala dini Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, svoga druga. Fel janzur Pa neka gleda svako od vas s kim će u društvu da bude. Zatim, da čovjek bude svjestan toga da ono što uradi na ovome svijetu, da će to ponijeti na ahiret i da će s tim ući u svoj kabor. I koliko i koliko je onih koji su ušli u godišnje odmore i raspuste, ne gledajući i ne pazeći šta će raditi i gdje će ići, pa im je to bilo njihovim nesretnim završetkom. Molimo Allah te bareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji rade po propisima ove vjere, od onih koji nastoje da dobiju Allahovu te bareke ve taala milost i njegovo zadovoljstvo. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu